Neka je sva hvala i zahvala Allah subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na našeg poslanika, Allahuma miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve oni koji slijede i pravi put do sudnjega dana. Ako sestre ne čuju, nek iziđu tamo uvodnik, jeli, pa će čuti. Iziđite tu što bliže i što možete, pa ja ću se truditi da budem što glasniji. Došli smo do e, poglavlja o lovu i klanju životinja. Ovo je jedno znači zanimljivo poglavlje. Prošli put smo govorili li o Bajramu, tako, odnosno Kurban i došli smo sada poglavlja lovu i planju životinja. 1239. hadis. Prije nego što počnemo čitati hadise i je li da spomenemo prije, prije svega e, kako Islam gleda na ovo pitanje, odnosno na pitanje lova. I šta je to lov? Šta se sve može loviti? na koji način, koji su propisi vezani za lov. E, bez obzira što vjerovatno među vama nema lovaca, ovo su propisi koje trebamo uvijek znati, jer Islam je, rekli smo, sveobuhvatna vjera ovaj, čije propise moramo poznavati cijelosti da bi bili ovaj, kompletni muslimani, jer ne znamo kada će nam zatrebati e, određeni islamski propisi. Vrlo često pomislimo da nam nešto ne treba, kad desi nam se u životu, treba nam, a ne znamo propis. Kako doći do, do pravog propisa, do prave istine, a potrebno nam je jeli, da u tom momentu znamo jeli, hak ili istinu. Znači, lov je svaka dozvoljena divlja životinja. U stvari, u lovice može svaka dozvoljena divlja životinja koja nije nečije vlasništvo i koja se ne može uhvatiti. Znači, ne možemo ju uhvatiti. To je definicija lova. Lov je dozvoljen i utvrđen i Kur'anom i sunnetom, odnosno i ajetima i hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Postoje dvije vrste lova. Lov u moru, odnosno vodi, i lov na kopnu. E, lov u moru, on je dozvoljen i za muhrima i za onoga ko nije muhrim, odnosno za onoga ko nije u ihramima, lov u moru ili na moru. A sve što je u moru, dozvoljeno je loviti. S tim da neki